الذين ظلموا منكم خاصة يغفين فتنه ambayo haitowapata wale ambao waliodhulumu miongoni mwenu peke yao Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waumini waiogope fitna pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un na tutakupeni mitihani ya shari na khairi na yote hayo ni fitna na kwetu mtakuwa ni wenye kurejeshwa ويقول مولى سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون je wanadhania watu waseme tu kwamba wameamini na ilhali hawajapewa mitihani fitna ويقول مولى جل وعلا نبي الله سبحانه وتعالى أنا سيما ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين kuna watu ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi wakipatwa na kheri na mafanikio wanapata utulizano lakini wakipatwa na fitna wanabadilika ويقول مولى سبحانه وتعالى نبي الله جل جلاله وكسيما إنا جعلناها jannatan lidhalimin aya hii pia Allah subhana anathibitisha ya kwamba atalifanya hili ni fitna kwa wale ambao ni madhalimu ibadallah ukizichunguza aya hizi zote na zinginezo ambazo sijazisema zinalitaja jambo la fitna imma kwa sigha ya nakira na imma kwa sigha ya maarifa kwa maana ya kwamba jambo la fitna ni jambo ambalo limeenea kwenye vipengele vingi vya maisha ya mwanadamu akiangalia tokea anapoamka mpaka unapofika wakati wake wa mchana mpaka unapoingia wakati wake wa jioni mpaka anapokwenda kuweka ubavu wake ataona maisha yake yamezungumzwa au yamezungukwa na fitna sawasawa sawa fitna hiyo itakuwa fi ahlik itakuwa kwa familia yako sawa sawa fitna hiyo itakuwa fi malik itakuwa katika mali yako na sawa sawa fitna hiyo itakuwa kwa jirani na marafiki uliokuwa nao bali inawezekana ikawa fitna fi dunya Allah rabbil alamin ikawepo katika dunia ya Allah subhanahu wa ta'ala mazingira yanayokuzunguruka kwako wewe yakawa ni fitna ibadallah neno fitna ndani ya Qur'an limekuja kwa maana mbalimbali miongoni mwa maana ya fitna ndani ya Qur'an ni kuikhalifu amri ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه wanayokhalifu amri ya mtume alayhi salatu wasalam wale wanaokwenda kinyume na maagizo ya mtume wao alayhi salatu wassalam panashukiwa kwako wao kuteremka juu yao fitna lakini pia fitna ibadallah imekuja ndani ya Qur'an ikiwa ina maana ya kuwaunguza watu na moto qala maula jalla wa ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina fatanu almu'minina mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabun falahum adhab jahannama Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina fatanu almu'minina mu'minat hakika ya wale ambao wanaowachoma moto waumini wa kiume na waumini wa kike hao watakuwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala tena adhabu yao ni adhabu hariq ni adhabu ya kuwachoma ibadallah hizi ni sehemu katika maana ya fitna na fitna ni neno ambalo linaonyesha mitihani kwamba muumini anaweza akatahiniwa na mazingira aliyokuwa nayo talibu ilmin anaweza akatahiniwa na shekhe wake muislamu yule aliyekuwa na familia anaweza akatahiniwa na watoto wake anaweza akatahiniwa na mke wake anaweza akatahiniwa na mume wake lote huku panaenea neno fitna mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea al Muslim fi sahihi anasema mtume sallallahu alaihi wasallam wa inna ummati hadha ju'ila afiyatuha fi awwaliha na kwa hakika ya umma wangu huu imefanywa salama ya umma wangu huu kwa watu waliokuwa wa mwanzo waliopita kisha akasema wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha na watu wa baadaye na umma utakaokuja baadaye utapatwa na mambo na mabalaa mbalimbali na mambo mtakayokuwa mnayachukia bali mambo mliyokuwa mnayakataa umma huu utapatwa na mambo kama hayo kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thumma taji'u alfitna kisha itakuja fitna kwa watu hao pataingia fitna kwa watu wa zamani yuraqiqu ba'daha ba'dha fitna hiyo itakuwa inalainishana yenyewe juu ya nyenzake fitna itakayotupata watu wa karne hii haitokuwa ni fitna iliyowapata waliokuwa kabla yetu na fitna tuliyoipata sisi wa karne hii haitokuwa ni fitna itakayowapata watakaokuja baada yuraqiqu ba'daha ba'dha thumma tankashif kisha fitna hiyo itaondoka watajiu alfitna na itakuja fitna nyingine fayaqulu almu'minu mu'minu tasema hadhihi muhlikati fitna hii sasa ndiyo inayoniangamiza fitna hii sasa ndiyo inayonitoa katika sunna fitna hii sasa ndiyo inayonitoa katika jad fitna hii sasa ndiyo inaniingiza katika maasiya fitna hii sasa ndiyo inanitoa katika taa hadhihi muhlikati thumma tankashif kisha fitna hiyo nayo itaondoka watajiu alfitna na itakuja fitna nyingine fayaqulu almu'minu mu'minu atasema hadhihi hadhihi hii hapa hii hapa ndiyo ambayo itakaonipa mtihani wallahu tabaraka wa taala a'lam الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله sisi ummati Muhammad alayhi salatu wasalam katika neema tulizozipata ni neema ya kuwa na Qur'an ni neema ya kuwa na sunna ni neema ya kuwa na wanawazuoni pale ambapo tunapozisoma aya ndani ya Qur'an na tunapozipitia sunna za Sayyidu Ali Nan sallallahu alaihi wasallam basi mara nyingi huwa tunatamani kupata maneno ya wanawazuoni wanapolifafanua jambo wanapokuwa wanaliweka wazi jambo ili wale wa chini wenye uelewa mdogo waweze kulifungua na kulifahamu zaidi neno fitna kama nilivyosema ya kwamba ni neno limetamkwa ndani ya Qur'ani kwa maana ya ujumla na imetamkwa ndani ya Qur'ani kwa maana ya khususia ya kulihusisha jambo fulani na aya zingine ndani ya Qur'ani ambazo sijazisoma wana wachuoni wetu walipozidurusu aya za Allah subhanahu na walipozidurusu sunna za sayyidul adinani sallallahu alaihi wasallam sayyidul mukhtar waliona ya kwamba ili muislamu wa chuo ili muislamu wa nyumbani ili muislamu wa kawaida anayeishi kwenye mazingira mbalimbali ili aweze kuepukana na fitna panampasa kwake yeye ajilazimishe na mambo makuu mawili haya mambo mawili akidumu nayo kwenye mazingira yake yoyote yanayomtia mitihani au yanayomsukuma kuingia katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala haya mambo mawili akidumu nayo basi fitna ya Allah subhanahu wa ta'ala fitna na mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amezikadiria kwa mwanadamu zinawezekana kwa asilimia kubwa zisimpate mambo haya mawili jambo la mwanzo ni alilmu mtu akilasimiana na elimu ya dini ya kisheria basi ni haraka sana mtu huyu kuepushwa na mambo ya fitna na jambo la pili ni qadhiyatul ibada ni jambo la ibada muislamu akidumu na ibada basi ni salama kwake yeye kuepushwa na fitna mbalimbali haya mambo mawili yanawezekana yanapita kwenye ndimi zetu mara kwa mara na kwenye masikio yetu mara kwa mara lakini ukiyadakik ukiyatazama kwa undani zaidi utayaona ni kiba kubwa aliyoitumia mtume na masahaba bali na Qur'ani imehitaji imeyataja mambo haya pale ambapo mtu atasalimishwa na fitna mimi nitasimama na jambo moja tu kwa sababu ni mambo marefu nitasimama na jambo la ibada yoyote kwenye mazingira tatanishi katika maisha yake tukidumu na jambo la ibada Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ana asilimia kubwa sana ya kumwepusha na shari na tunaposema ibada ni ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati ibada ni jina lililoenea linakusanya kila yale ambayo Allah subhanahu anayaridhia na kuyapenda katika mambo ya wazi na mambo yaliyojificha hii ndio maana ya ibada kauli zako ni ibada sadaka yako ni ibada muamala wako kumfanyia mzazi wako wema ni ibada kuwaonea huruma masakin ni ibada taa ya ibada mbalimbali salawat wasiyam والعمر ومعنى عمره بل vile vile والحج na ibada za haji na zinginezo katika ibada mtu akidumu na hizi akadumu na nyiradi za asubuhi akadumu na nyirani za jioni za wakati wa kulala za wakati wa kuamka zote hizi anaambiwa huyu yupo katika ibada mtu wa sampuli hii akiwa kwenye mazingira ya namna gani mazingira yaliyojawa na vishawishi mbalimbali akidumu na jambo hili la kiibada Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala atamuepusha kwa kiasi kikubwa na mambo ya fitna لو utaisoma قران وتكوت maneno يا الله نسمع هيو ukisoma qurani الله سبحانه نسمع واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله نسمع واستعينوا بالصبر والصلاة متكين مساعد الله سبحانه وتعالى وكسبيري نكفان عبادة صالح wastainu bisabri wasala pale mnapokuwa mmepatwa na gagaziko mnahitaji msaada wa Allah subhana kimbilieni katika jambo la subira na vile vile kimbilieni katika jambo la swala bali sio hivyo tu jambo la sala Allah subhana amelileta baada ya subira wastainu bisabri wasala kuonyesha ya kwamba baada ya mtu kuvumilia mambo mazito mitihani mbalimbali mambo yanayomwelekea ya wanawake mambo ya mali mambo ya kila shari mabaya mabaya ya kichawi ya kishirikina akaweza kuvumilia kumwelekea Mola wake basi aliangalie sana jambo la sala na mimi mtatosheka na hii aya moja tu bali siku aya ndani ya Qur'ani famastakanu lirabbihim wama yatadarraun Allah subhanahu wa ta'ala pia ameliashiria jambo la ibada lakini pia ndugu zangu mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mmoja miongoni mwa hadithi ndani ya muslim hadithi ya maqal ibn yasir alisema mtume sallallahu alaihi wasallam alibadatu hijratil harji kahijratin ilayya ibada inayofanywa kipindi cha harju ni kama vile malipo yake kuhama kuja kwangu mimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alharju tafsiri ya kwanza ni alfitna ni fitina mbalimbali mtu kwenye kipindi cha fitna mwanachuo muislamu anatahiniwa na jambo la shahwa lama tamanio anamsumbua anakutana na vishawishi mbalimbali akaweza kusubiri akaifunga nafsi yake akaendelea kumtii Mola wake akafanya ibada akaendelea kumuomba sana Mola wake subhana yale malipo ya zile fitna anazozisubiria kahijratin ilayya ni kana kwamba umehama kuja kwangu mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali pia fi halku imekuja kwa maana alqatlu ni watu kuuana pakitokea mauaji baina ya watu pakatokea vita baina ya watu bali achilia mali mambo ya vita wakafikia watu kuuana kwa sababu ya mali wewe ukawa ni mwenye kujielekeza katika ibada malipo utakayoyapata ni kahijratin ilayya mtume wako sallallahu alaihi wasallam hadithi ya ummi salama ummi salama anasema istayqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'a alinyanyuka siku moja mtume usiku amelala aliamka kwa mfadhaiko mkubwa sana sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala akasema la ilaha illa allah hapana muabudiwa wa haki isipokuwa allah subhanahu wa ta'ala madha unsila lailata min alfitna ni ipi fitna ipi ambayo imeteremka leo hii usiku ipi fitna yani mtume anaonyesha ya kwamba kuna fitna kubwa imeteremka kuna mitihani mikubwa wataipata watu na jamii akaamka kwa mfadhaiko mtume sallallahu alaihi wasallam akasema pia wa madha unzila min alkhazaini na hazina ngapi zimeteremshwa leo hii mali ngapi watu leo hii wamezimiliki kisha mtume akasema waman yuqidhu sawahib alhujurat fayusallin ni nani atakaweza kuwaamsha wake zangu usiku huu wakaamka kufanya ibada kwa sababu tayari fitna imeshaingia kwenye ardhi ndugu kwa ndugu wanauana mapenzi baina yao hakuna urafiki baina yao ni urafiki wa kimali urafiki ambao hauna ukweli ndani yake mapenzi baina ya baba na mtoto imepungua haya ni katika fitna zilizoenea kwenye ardhi mtume anasema waman yuqidhu sawahib alhujurat fayusallim ni nani atakayewaamsha wale wake zangu nyuma nyumbani mwao katika vyumba vyao waweze kufanya ibada ibada Allah nimalizie hutuba yangu kusema jambo la fitna hakuna hata muislamu mmoja kwenye haya maisha tunayoishi anaweza akasema nimeepushwa na fitna miongoni mwa fitna zinazowatia mtihani watu wengi miongoni mwa balaa yanayowasumbua watu wengi ni katika ufitna ya kadhia za undugu jambo la undugu limekuwa ni sumu jambo hili limewekea mpaka uadui baina ya watu bali sio hivyo kadhia ya uzinifu fawahish uchafu mbalimbali umetawanywa kwenye ardhi bara na pwani nchi kavu na baharini mambo haya yameenea kwa kiasi kikubwa walioishi miaka 60 ya nyuma leo hii wanayoyaona hawayaamini kwenye macho yao fitna ya uzinifu imekwenda kuupasua moyo wa muslimun sunniyun salafi amekuwa naye anajiingiza katika mambo mbalimbali ya uchafu jambo hili la zina alimamu alqahtani al-Qahtani rahimahullahu ta'ala anasema katika maneno yake kwenye mandhuma yake ya alqahtani anasema ya kwamba wala tatrukanna ذلك خاليا فعلى النساء تقاتala alakhwani asimuache mtu yoyote na mke wake wakakaa pembezoni peke yao mtu yoyote asiweze kumwacha mtu na mke wake wamekaa faragha eti huyu ni shemeji ayo huyu ni jirani yangu mtu mwema la tatrukanna ahadun biahlika khaliya fa'ala an-nisaa juu ya wanawake taqatala al-akhawan wameuana wamepigana ndugu wawili baba mmoja mama mmoja au tofauti fitna wanafunzi wa vioni wanatahiniwa na mitihani ya kishari wanawekewa kila aina ya mambo basi ni wajibu kwa talibu ilmin ni wajibu kwa mwanafunzi wa Kiislamu anayetakikana ajifahamu vizuri haya maisha ya fitna hizi mbalimbali aweze kujielekeza kwenye ibada hebu jielekeze kwenye kufunga Jumatatu na Alhamisi jielekeze kwenye ibada ya kufanya miradi mbalimbali endelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mtume wako sallallahu alaihi wasallam kwenye vita vya Badri vita ambayo waislamu hawakwenda kwa lengo la kupigana walikwenda kwa lengo la kuhuzuia msafara na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia katika suratu Ali Imran walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla mlikuwa ni madhalili sana nyinyi lakini Allah subhanahu akakupeni nusra mapambano yameanza baina almuslimina walkafara mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni fitna imeingia tayari mtihani umeshafika kwenye ardhi mapambano baina waislamu na makafara mtume sallallahu alaihi wasallam kana mutawajjihan ala dua alikuwa amejielekeza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tokea muda wa usiku mpaka inaingia asubuhi mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada ya kuomba ni ibada ya sala ni ibada ya kila aina akimdhukuru Allah subhanahu akimhitajia nusra moja ya tiba ya fitna ibadallah ndugu zangu miongoni mwa kuepushwa na mabalaa mbalimbali tujiwe tujipeni muda mkubwa wa ibada ibada za siamu hizi tudumu nazo ibada za salawati za sunna za faradhi tudumu nazo kiukweli Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala atatuweka katika njia ya salama na atatuepusha na mitihani mbalimbali Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma Allahumma inna nas'aluka ar-ridha Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina اللهم إنا نسألك الرضا ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين